Zatim iskaži svoje strahopoštovanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Strahuj jedino od njega jer onaj koji bude strahovao od Allaha subhanahu wa ta'ala sve drugo će poštivati njega sve će drugo poštovati tog Allahovog groba, onoga koji se bude bojao Allaha dželle dželavala. Dočim onaj koji se ne bude bojao Allaha, bude smiren po pitanju svoga gospodara, zapostavlja njegove naredbe, čini ono što mu je njegov gospodar zabranio i na drugoj strani je smiren, misli da ga Allah neće kazniti, da ga Allah doveo na ovaj svijet radi igre i zabave, taj dobro nam je poznato, svjedoci smo, to vidjamo svojim očima, taj strahuje od svega drugog. Taj strahuje, taj se boji svakog drugog. Boj se Allaha subhanahu wa ta'ala gdje god bio, u tajnosti i javnosti, u ovoj ili nekoj drugoj državi. Boj se Allaha, budi Allahov rob, ne budi rob vremena i mjesta, pa će svi te drugi poštivati. Nadaj se Allahu, ispravno se nadaj u svome srcu izgradi ispravnu nadu, čežnju, žudnju za Allahom subhanahu wa ta'ala. Nemoj da se to pretvori u puste, puke želje. Puste želje jesu kod onih koji ništa ne rade i nadaju se Allahu da će im Allah oprostiti, da će im se Allah smilovati, da će ih Allah jalla dželavala uvesti u svoje džennete i dati da vječno borave u tom džennetu. Ispravna nada ispravna žudnja, iskrena žudnja i iskrena čežnja prema Allahu subhanahu wa ta'ala nalazi se samo kod onih koji rade i rade i rade i dan i noć za Allaha, Allahov vjeru i smatraju da su opet manjkavi u tome. Svaki dan se pitaju i daju odgovor na to pitanje šta sam danas uradio za Allahov vjeru i daju odgovor. Kada postave sebi pitanje, tjeraju se, postiču se da rade za Allahu dželovala vjeru dananočno, neumorno i opet smatraju da su u tome manjkavi, svakako manjkavi sprem Allahovih blagodati koje im je Allah dželle dželovala podario. Da ne znam koliko živimo na ovom svijetu i da ne ustajemo, da se ne dižemo sa seđde Allahu dželle dželovala, ne možemo se zahvaliti njemu, našem usvišenom gospodaru, za samo jednu blagodat koju nam je podario. Za blagodat vida, blagodat sluha i ostale blagodati. Kaže Jalla wa'ala وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Ako biste pokušali pobrojati Allahove blagodati koje vam je ukazao, ne biste ih mogli nikada, nikada izbrojati. Pa koliko smo zahvalni. Ne bismo se mogli zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala ni na jednoj blagodati ni na jednoj blagodati da živim, ne znam, da živimo ne znam ti koliko. Ne bismo se mogli. Pa pogledajmo koliko samo blagodati uživamo. Ne možemo ih pobrojati. Blagodati od Allaha subhanahu wa ta'ala koliko smo zahvalni. Iskreni vjernik i vjernica trebaju nastojati što je god moguće više da budu zahvalni Allahu dželle vala. Kako? Tako što će svoj život uskladiti po Allahovim naredbama i njegovim zabranama. Biti onakvi kakve Allah dželavala traži od njih. To je zahvalnost Allahu, to je iskorištavanje Allahu ih blagodati na ispravan način. Na takav način se zahvaljujemo Allahu dželavala između ostalog na njegovim blagodatima. To je ispravna nada. Onaj koji neumorno radi i nakon toga se nada Allahom oprostu, Allahovoj milosti. Kaže Allaho poslanik alihi salatu wasalam, niko od vas neće ući u džennet sa svojim dijelima već sa Allahovom milošću. Dijelima se zadobiva Allahova milost. Mi se dobrim dijelima nastojimo umilostiviti Allahu dželovala, zadobiti njegovu milost. Nakon toga Allah dželovala uvodi nas, uvodi nas ako Bog da u džennet. Pa se podučimo dijelima da ih radimo, dijelima kojima se zadobiva Allahova milost, to je prioritet svakog vjernika i svake vjernice da se pozabave dijelima kojima se postiže Allahova milost, jer kada se postigne Allahova milost, postiže se i ulazak u džennet, ulazi se u džennet. Ispravna nada, ispravan oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala, očisti svoje srce od oslanjanja na bilo koga drugog. Osloni se na Allaha jalla vala jednog jedinog. Zašto? Zato što je on živi, zato što je on vječni, zato što je sve u njegovom posjedu. Oslanjaš se na neko, nekog čovjeka koji će sutra umrijeti. Umrit će možda prije tebe, neće ti ispuniti tvoju potrebu. Ti si željno iščekivao kada će ti donijeti to što ti je bilo potrebno, kada će ispuniti tvoju potrebu, on umre. Sutra čuješ sa munare, minareta, čuješ obavijest da je umro. Padaju sve tvoje nade u vodu. Oslanjaj se, nadaj se, traži samo od Allaha Jalla Vala. وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ kaže Jalla Vala i osloni se na onoga koji je vječno živ, koji nikada neće umrijeti, a u njegovim rukama Tebaraka alladhi bijedihi l-mulk, neka je uzvišen onaj u čijim rukama je vlast svega. On vlada svim, zato se osloni na njega, traži od njega, moli ga da ti podari ono što ti je potrebno za tvoj dunjaluk i za tvoju vjeru. Izgradi, izgrađujući sve ove osobine, zadovoljstvo prema svome gospodaru, Allahu dželle ve Allah ljubav prema Allahu subhanahu ta'ala, da voliš svoga gospodara, da u tvome srcu niko ne bude veći, niti tebi preći od Allaha subhanahu ta'ala. Pogledaj, bolan kakvog te je stvorio Allah subhanahu ta'ala. Šta ti je podario od blagodati? Podario ti razum, podario ti vjeru. Pogledaj kakve si vjere, smiješ li, jesi li zadovoljan da s takvom vjerom sutra izađeš pred Allaha subhanahu wa ta'ala koji te je tako lijepo stvorio, obdario te brojnim blagodatima. Koliko si zahvalan Allahu vala. tvrdiš da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji tvrdi da nekoga voli, taj se i tom voljenom pokorava, inače njegova tvrdnja je ništavna, njegova tvrdnja je lažna. Kao što se jeli kaže, tvrdiš da voliš Allaha, a istovremeno si mu nepokoran, ta tvrdnja je daleko od razuma, jer onaj koji nekoga voli, taj se voljenom i pokorava. Dakle, izgradi sve ove osobine i brojne druge. Imaj lijepo mišljenje o svome gospodaru. Izgradi sve ove osobine. Izgradi sve ove osobine kako bi očistio svoje srce kako bi čisto srce sutra donio pred svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema četke, nema papira, nema ti ne znam kakvog sredstva da očistiš svoje srce i da u svome srcu nastaniš te prijeko potrebne osobine. One se izgrađuju u svojim srcima i njihovi rezultati, posljedice doživljavaju se na svojim tijelima kroz Kur'an kroz sunnet, hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, izučavajući naročito kuranske ajete, hadise koji govore o Allahu subhanahu wa ta'ala, kroz koje upoznajemo više našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, pa onda i bivamo ubijeđeni u njega i bivamo iskreni prema njemu i strahujemo od njega nadamo se samo njemu, volimo najviše njega i dajemo prednost uvijek njemu, zadovoljni smo njime i svemu onome što dođe od njega, sa svim onim što dođe od njega i slično. Nastoj da dođeš čistog srca, jer samo čisto srce će ti sutra koristiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ništa drugo, imetak, potomstvo, sljedbenici, tvoje društvo, ništa ti neće koristiti sutra kod Allaha dželovala koristit će ti samo srce čisto čisto srce jeume la yanfa'u malun wala banun illa men atallaha bi qalbin salim toga dana čovjeku ništa neće koristiti njegov mal i metak njegovi sinovi potomstvo koristit ćemo samo čisto srce s kojim dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Čisto srce od ljubavi prema nekome drugom, veće ljubavi da više voliš nekoga drugog od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zbog te ljubavi daješ prednost nekome drugom, mako on bio, makar to bili tvoji roditelji. Roditelji kod nas imaju posebno mjesto. Naša lijepa vjera naređuje nam poseban odnos prema našim roditeljima. Međutim, pravo roditelja nikada ne može biti, niti smije biti iznad prava Allaha džalla pravo supruge, pravo muža, pravo djeteta ne može se porediti sa pravom Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, zašto su ljudima, roditelji, supruga, suprug, djeca, komšije, sredina preči od Allaha subhanahu wa ta'ala zato što ne vole iskreno Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što u njihovim srcima nije se nastanila istinska ljubav prema Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato nastoj da u tvome srcu bude istinska ljubav. Kada će biti? Kada dakle očistiš svoje srce samo za Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedna od osobina o kojoj evo već duže govorimo, prijeko potrebnih osobina za svakog vjernika i svaku vjernicu jeste svjesnost o Allahovom nadzoru. Da nas Allah djelavala nadzire, da nas Allah gleda, da nas Allah prati, zna sve o nama gleda nas, vidi nas, čuje nas, zna ono što iznosimo u javnosti i ono što krijemo u svojoj tajnosti, ono što iznosimo u svoju spoljašnjost i ono što krijemo u svojoj unutrašnjosti. Allah zna sve. Ukoliko je vijednik svjestan ovog Allahovog nadzora, zasigurno će se stidjeti svoga gospodara pa će činiti samo ono što mu je Allah naredio i ostaviti se onoga. Neće se ni približavati onome što mu je Allah naredio. Neće činiti grijehe ili u najmanju ruku umanjit će svoje grijehe. Neće ih činiti svjesno, neće žuditi za grijesima. Kada? kada bude svjestan, kada mu Allah stalno bude na umu, kada bude svjestan Allahovog sveobuhvatnog znanja, da se ne može sakriti od Allahovog pogleda nigdje, da Allah zna sve o njemu, pa čak neće ni razmišljati, nastojaće, trudiće se da ne razmišlja loše o svome gospodaru i svemu onome što dolazi od njega. Allah dželava, jer zna da njegov gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala zna šta i njegove grudi kriju šta se nalazi u njegovim prsima. I ovo je prijeko potrebna osobina. Allah nas je doveo na ovaj svijet, dao nam je da uživamo mnoge nebrojene blagodati, ne možemo ih pobrojati, samo zbog jednog cilja, da nam naređuje i zabranjuje, da se vidi ko će biti pokoran njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, ako ne pokoran, ko će biti zahvalan, ako ne zahvalan. Zato neophodno je da izgradimo kod sebe ovu osobinu, svjesnosti o Allahovom nadzoru, jer samo tada, samo tada čovjek će biti pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Ukoliko zaboravi na Allaha, zaboravi na Allaho sveobuhvatno znanje, zaboravi da ga Allah nadzire, da ga prati, da ga gleda, da zna sve o njemu, čovjek će se upustiti u grijehe. I nikada čovjek nije zaboravio na Allaha subhanahu wa ta'ala, a da ga u trenutku tog zaborava šeitan nije naveo na grijeh, da počini grijeh. Zato budimo svjesni Allahovog nadzora, ma gdje se nalazili i u javnosti i u tajnosti, pa ćemo se stidjeti svoga gospodara. Pa ćemo se bojati svoga gospodara, ma gdje bili. Bojat ćemo se svoga gospodara, ma gdje bili. Zatim, Zasigurno, ukoliko budemo svjesni našeg gospodara da nas Allah nadzire, da nas Allah prati, nastojaćemo što više ispominjati našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala jer je to jedno od Allahu najdražih dijela. Jedno od Allahu subhanahu wa ta'ala najdražih dijela. Veličanje, slavljenje, hvaljenje Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, govoriti subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, kako je došlo u vjerodostojnim hadisima, da su Allahu vala najdraže riječi nakon Kur'ana, riječi subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, neka je slavljen, Allah subhanahu wa ta'ala daleko od svake mahane, od svake manjkavosti. Neka je on hvaljen, samo njemu pripada hvala, samo je on dostojan da se hvali. Neka je Allah subhanahu wa ta'ala najveći, Allahu akbar, znači Allah je najveći, veći od svega. I Allah najveći treba da bude u našim srcima i nama najpreći i Allah. Zašto? Zato što je on jedan jedini istinski Bog dostojan obožavanja. La ilaha illallah i mnoge, mnoge druge koristi koje ćemo osjetiti, osjetiti na Dunjalku. Također, od koristi koje ćemo osjetiti, budemo li svjesni Allahovog nadzora, budemo li svjesni, ubijeđeni, budemo li znali da nas Allah dželavala prati, da nas Allah nadgleda, da se ne možemo sakriti od Allahovog pogleda, da Allah zna sve o nama, to je jedan od razloga ulaska u džennet. To je jedan od razloga ulaska u džennet i postizanje brojnih blagodati, posebnih blagodati u džennetu. Jedan od naših prethodnika bio je upitan čime će čovjek postići džennet, šta da čovjek radi da bi se time umilostivio Allahu subhanahu wa ta'la pa ušao u džennet. Koja dijela kod sebe da ima? Pa je odgovorio postići će džennet sa petero postići će dženeca petero da ovih pet kod sebe ima osobina da izgradi, da ima kod sebe u svome životu, ući će u dženet. Neka se ne sikira, neka se ne brine, ući će u dženet. Pa kaže, sa ustrajnosti u kojoj nema popuštanja, nema posustajanja, ustrajnosti u vjeri, da čovjek ustrajava u vjeri, da se drži vjere da ne popušta u tome, da ne posustaje, da ne odustaje, da ne ostavlja vjeru. Jer je Allah dželle rekao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ako je to rekao njemu, onda se to odnosi na sve nas. Preči, mi smo preči da se to odnosi na sve nas. Rekao je wa'bud rabbeke hatta yatiyaka al-yaqin. Obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt. Ustraj u vjeri, ne posustaj, ne ostavljaj vjeru sve dok ti ne dođe smrt. Nema druge granice. Nema penzije u islamu. Nema penzije u vjeri. Da živiš kao musliman 60 godina i onda rahatlučiš, ostaviš namaz, ostaviš ostalo. Ne dao Allah subhanahu wa ta'ala. Postići će sa ustrajnosti u kojoj nema <clears throat> posustajanja. Zatim kaže, sa radom i zalaganjem u kojem nema griješenja. Vjernik i vjernica ne trebaju svašta raditi umarati se, slamati, već dakle trebaju raditi samo ono što je naređeno. Raditi, činiti samo pokornost. Ne vrijedi činiti dobra dijela i na drugoj strani činiti isto tako loša dijela, jer loša dijela poništavaju dobra dijela. Zasigurno, kao što dobra dijela poništavaju grijehe, loša dijela. Isto tako i loša dijela poništavaju dobra, pa se moramo čuvati loših dijela. Moramo raditi zalagati se, međutim, u dobrim dijelima, na činjenju dobrih dijela. Kaže Ajša, radijallahu anha, vi na sudnjem danu nećete doći sa boljim dijelom pred Allaha subhanahu wa ta'ala od ostavljanja grijeha, od ostavljanja grijeha, da se ostavimo grijeha, kaže Huzeyfe radijallahu talan, jedan od plemeniti ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, drugi ljudi su pitali poslanika, alaihi salatu wasalam, o dobrim dijelima, ja sam ga pitao o lošim. Ja sam ga pitao o lošim dijelima kako bi se sačuvao tih dijela, kako ne bi činio ta loša dijela. Dakle, Zatim kaže ovaj naš prethodnik sa svjesnošću o Allahovom nadzoru u tajnosti i javnosti. Čovjek će postići džennet, ući će u džennet sa Peterom, sa ustrajnosti u kojoj nema popuštanja, posustajanja, sa radom i zalaganjem u kojem nema griješenja, sa svjesnošću o Allahovom nadzoru u tajnosti i javnosti u tajnosti i javnosti. U javnosti imali smo priliku slušati u prethodnim emisijama, lakše je držati se Allahove vjere, lakše je biti bogobojazan, lakše je čuvati Allahove granice. Međutim, u tajnosti, onaj koji se boji Allaha u tajnosti, koji čuva Allahove propise, Allahovu vjeru u tajnosti, taj se doista boji Allaha. Ta je istinski bogobojazni Allahov rob. Sa svjesnošću o Allahovom nadzoru u tajnosti javnosti sa iščekivanjem smrti i pripremanjem za nju, sa iščekivanjem smrti i pripremanjem za nju, niko od nas ne može sebi garantovati i zagarantovati da će doživjeti sutra. Danas, večeras, živi, niko od nas nije siguran hoće li se sutra probuditi, hoće li ustati. Mnogi od nas to neće. Allah jedini zna. Zato kada osvanemo ne očekujemo da ćemo omrknuti i kada omrknemo ne očekujemo da ćemo osvanuti. Potrudimo se u tom danu da učinimo što je god moguće više dobrih dijela i potrudimo se u toj noći što je propisano da činimo dobrih dijela što je god moguće više. Možda nam je to zadnja noć. Možda je ova noć, ovo veče, naše zadnje veče. Nećemo doživjeti sutra. Sutra na večer nećemo zanoćiti. Zato je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam svom plemenitu ashabu Abdullahu ibn Omeru radijallahu anhuma rekao budi na dunjaluku poput stranca ili putnika prolaznika. Stranac kada dođe u neko mjesto, svi mu ljudi strani dolazi i prolazi kroz to mjesto. Mnogo se ne veže za te ljude, nema poznanika, nikoga ne zna, već prođe. I također putnik, prolaznik, on prolazi, ne zadržava se malo, mnogo. Ono što mu je potrebno da ispuni svoju potrebu, ono što mu je potrebno, to sebi uzme, kupi, obezbijedi se i nastavlja put dalje. Pa je Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma nakon ovih riječi dodavao nakon riječi budi na Dunjaluku poput stranca ili putnika prolaznika, dodavao je govoreći i kada osvaneš ne očekuj da ćeš omrknuti i kada omrkneš ne očekuj da ćeš da ćeš osvanuti. I također kaže peto sa obračunavanjem duše prije nego li joj bude obračunavano sa obračunavanjem duše, preispitivanjem, obračunavanjem duše prije nego li joj bude sutra na sudnjem danu obračunavan. U džennet će ući onaj koji kod sebe bude imao ovih pet osobina. Sa ustrajnosti u kojoj ne, ustrajnosti u vjeri u kojoj nema posustajanja, sa radom i zalaganjem u kojem nema griješenja, sa svjesnošću o Allahovom nadzoru u tajnosti i javnosti, sa iščekivanjem smrti i pripremanjem za nju i sa obračunavanjem svoje duše prije nego li joj sutra bude obračunavano na drugom svijetu, na ahiretu, na sudnjem danu. Allahu akbar, prelijepih riječi. Zatim, onaj koji bude svjestan Allahovog nadzora, kada uđe u džennet, postići će, ako Bog da, posebnu nagradu u džennetu, a to je Allahovo zadovoljstvo. Allahovo zadovoljstvo je najveća nagrada u džennetu. Najbolja nagrada u džennetu. Nema bolje nagrade. Da Allah bude zadovoljan tobom. Džennet je Allahovo stvorenje. Allah ga je stvorio. Dok Allahovo zadovoljstvo je dio Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahovo zadovoljstvo je Allahova osobina koja je od uvijek, zauvijek sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato se ne može porediti džennet niti bilo šta u džennetu sa Allahim dželavala zadovoljstvom. Ko postiže, ko može postići to Allahovo zadovoljstvo? Kome Allah obećava svoje zadovoljstvo? Onome koji se istinski boji Allaha dželavala u tajnosti i javnosti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u svima nama dobro poznatoj suri u zadnjem ajetu sure Al-Bayyine radijallahu anhum waradu anh zalike limen hašija rabbeh Zalike limen hašija rabbe. Allah je zadovoljan njima. I oni će biti zadovoljni Allahom, to pripada samo onima koji su strahovali od svoga gospodara. Kaže se u komentaru ovoga ajeta, u tefsirima, kaže se to pripada onima koji su bili svjesni nadzora svoga gospodara, pa su zbog toga strahovali. Bili su svjesni da ih Allah nadzire, pa su zbog toga strahovali i obračunavali su svoju dušu zbog toga i pripremali se za dan povratka svome gospodaru. Kada? Kada su bili svjesni da ih Allah nadzire. Da Allah zna sve o njima. Da Allah zna i njihovu tajnost. Pa su zbog toga obračunavali se. Allah zna ovo što se nalazi u mojim prsima. To moram odstraniti od sebe. Kako? Zbog toga. To se nastavilo u mome srcu. Kako da to ostranim svoga srca? Danas sam rekao nešto nedolično. Uradio sam nedolično. Sutra to neću. I slično. Oni koji se budu na ovakav način ponašali zbog svjesnosti o Allahovom nadzoru, ako Bog da ući će u džennet i u džennetu postići posebnu, posebnu nagradu Allahovo dželjavala zadovoljstvo. I zasigurno zbog toga je muraqaba, svjesnost o Allahovom nadzoru jedno od najboljih dijela. Jedno od najboljih dijela, jedno od najboljih pokornost, najbolje pokornost, jedno od najboljih dijela pokornosti, najbolji vid pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što ta svjesnost povlači za sobom sve druge pokornosti. Onaj koji je svjestan, iskreno, dakle tvrdi i ne mora nikome tvrditi, neka to ostavi za sebe. Neka se on boji Allaha subhanahu wa ta'ala za sebe. Ne mora se hvalisati na koje mjesto je Allah dželle dželovala kod njega. Ne mora se hvalisati drugima, nego neka on bude svjestan toga i neka svoj život uskladi po tome. Za sigurno ko bude iskren u tome, da je svjestan Allah, Allahovog nadzora, da ga Allah prati, za sigurno on će činiti mnogo, mnogo dobrih dijela. Ostaviti se mnogo loših dijela. Zbog toga je ova svjesnost prijeko potrebna za svakog vjernika, svaku vjernicu. To je najbolja pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što povlači za sobom sve druge pokornosti. Kaže Ibn Ata, rahimehullahu ta'ala, najbolja pokornost, najbolji vid pokornosti je stalna svjesnost o Allahovom, Allahovom nadzoru. Pa ako si svjestan Allaha, da te Allah nadzire, da te prati, mnogo činiš dobrih dijela, ostavlja se loših dijela, zbog toga te Allah subhanahu wa ta'ala pomaže pružati svoju podršku, pružati svoju pomoć. Allah te voli, zadovoljan s tobom na dunjalku pa će sutra biti zadovoljan s tobom na ahiretu. Ako će sutra biti zadovoljan s tobom na ahiretu, uvešće te u džennet. Uvešće te u džennet, podariti ti brojna, neopisiva uživanja u džennetu, jer u džennetu ima ono što oko nikada nije vidjelo, niti je uho ikada o tome slušalo, makar čitalo i čitalo i čitalo o džennetu. Međutim, ima u džennetu ono što nikada nisi pročitao, ono o čemu nikada nisi slušao, ono o čemu nikada nisi razmišljao. I povrh svega toga, Allah dželavala će ukazati svoje zadovoljstvo onome koji bude svjestan Allaha u svakom trenutku, u tajnosti i javnosti, na ovom mjestu ili nekom drugom mjestu, u blagostanju i vremenu iskušenja. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini njegovim iskrenim robovima, onima koji će biti svjesni svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, da ih on nadzire, pa to ako Bog da povećati njihovu pokornost prema njemu uzvišenom Allahu. Stiditi se da ih Allah dželjavala gleda, a oni se nalaze u grihu. Stiditi se da ih Allah subhanahu wa ta'ala gleda, a oni zapostavljaju, zapostavljaju dobra djela. Allaha dželjavala molim da nas vrati njegove vjeri na najljepši mogući način, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim rade po onome što čuju i molim ga subhanahu wa ta'ala da nam se svima smiluje da nam svima oprosti, meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjednicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Usallahum ala nabina Muhammedu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh.